Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning nasabi va oila kelib chiqishi. Payg'ambar alayhissalomning nasab shajarasi 3 qismga ayriladi. Birinchi qismning aniq oldiki ishonchlik nasab nomi ekanligiga tarixshunos va nasabshunoslar to'liq qoyil u payg'ambar alayhissalotu vassalamdan adnong'icha bo'lgan orliqdagi nasab shajarisidir ikkinchi qism nasab shajarisi haqida ba'zilar sukut qilsa yana ba'zilar eg'iz ochidi har holda ixtilof borligi aniq u adnondan ibrohim alayhissalomgacha bo'lgan orliqdagi nasab shajarisidir Üçüncü kısım nesep şecerisi hakkında biz çığımızda onun red tertibide doğru bulmayan taraflarının varlığını inkar kılmayımız. u ibrohim alayhissalomdan odam otag'ichi bo'lgan orliqdagi nasab shajarisidir payg'ambar alayhissalotu vassalam abdullohning o'g'li abdulloh abdumutallib asli ismi shaybaning o'g'li abdumutallib hoshim asli ismi amirning o'g'lidir hoshimning otasi abdumanab asli ismi mug'ira husay asli ismi zayidning o'g'lidir husay kilabning o'g'li kilab murraning o'g'li Murraning otasi Kayb Luayning o'g'li. Luayning otasi G'olib Pehrning o'g'lidir. Pehr Quraysh deb atalgan va uning jamiyatimi shu nom bilan tonilgan. Fekri Malikning o'g'li. Malik Nazriya, asli ismi Qaysning o'g'li. Nazri Kanananing o'g'li. Kanana Quzaymaning o'g'li. Quzayma Mudrika, asli ismi Amirning o'g'li. Mudrika Ilyasning o'g'li. İlyasning otasi Muzar Nazarning o'g'li. Nazar Maidining o'g'li. Maidi Adnanning o'g'lidir. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oila kelib chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila jamiyati cho'ng bo'lsa Hashim ibn Abdumanabga mansub qilinib, Bani Hashim jamiyati deb ataladi. Undaqda biz Hashim va uningdan keyingilarning ahvoli bilan tanishib boqaylik. Hoshim biz yuqorida Bani Abdumanab jamiyati bilan Bani Abduddar jamiyati Makkaning dini va siyosiy huquq manfaatlarini o'zaro ulashishgan chog'da Bani Abdumanab jamiyatidan Hoshim ibn Abdumanabning hojilarni suv va yemak-ichmak va boshqa ta'minotlar bilan ta'minlash vazifasini ustiga olganligini so'zlab o'tgan edik. Quraysh qabilasi ichida eng nupuzliq va boy shaxsga aylangan bo'lib, tunji qitim makkada hojilarga sho'rpa nom bilan ziyofat bergan kishi edi uning asli ismi amri bo'lsimi u hojilarga ko'plab ziyofat berganligi uchun mehmonlarga non ushtig'uvchi degan ma'nida hoshim ushtig'uvchi deb atalgan yana u qurayishlarning yozliq va qishliq ichki safarning yo'lini tunji bo'lib ochgan kishi edi hoshimning tarjimalida mundoq deyiladi abdumanatning o'g'li hoshim tijorat bilan shamga chiqib qaytishida madinaga tushgan va bu yerda adi ibn najjar jamoatining amir ismli bir kishining salma degan qiziga o'ylanib bir mezgil turgandan keyin uni ota onasining yanada qoldirib tijorat bilan yana shamga qaytgan bu chog'da salma abdumutallibga eg'ir oyoq edi afsuski hoshim bu qitimqi safarda falastinning g'azza hozirgi gaza royini degan yerda o'lib ketgan milodiya 497 yili salma sog' salomat yangib o'g'lini oqchash degan ma'nida shayba deb atagan chunki u tug'ilgan vaqtda beshida ancha muncha oqchash bor edi shayba bo'lsa amirning tarbiyasida yasirib madinning qadimqi nomida cho'ng bo'ldi hoshimning makkada asad abu sayf nazla qatorliq o'g'illari va shifa xolida saifa ruqiya va janna qatorli qizlari bor bo'lsimi ular otasining yasribda yana bir o'g'li shaybaning borligini bilmaydi ikkinchi abdumutallib biz yuqorida siqoyat hojilarni sug'urish va rifodat huquqi hoshim o'lib ketgandan keyin uning qarindishi mutallib ibn abdumanabqa qolganligini va mutallibningmi qarindishi hoshimga o'xshashliq qavmi jamoat ichida yuqori martabaga ega nopozliq shaxsga aylanganligini Qurayşlar onu keng qo'l bo'lganligi uchun Fayyaz kelkun deb atavaganligini aytib o'tgan edi. Shayba cho'ng bo'lib balog'atga yetish oldida turganda Mutallib qarindishi Hashimning Yasrib Madinada Shayba ismli yana bir o'g'lining borligini anglab, didor ko'rishmak uchun Madinaga keldi. Mutallib qarindishining bu o'g'lini ko'rib o'zini tutib olmay yig'lab tashildi va uni quchoqlab bag'riga bosdi. Mutallib Shaybani uloqqa mindirmoqchi bo'lib edi. U onam ruxsat qilmasa bormayman deb turib oldi. Mutallib uning onasidan uni o'zi bilan birga Makkaga yo'lga sep qo'yishini o'tingan edi. Uning onasi bu umoq jigar parisidan ayrilanmaydiganligini aytdi. Bu chog'da Mutallib uningga u otasining Makkadagi huquqini qo'lga og'ilib boradi. Allohning haramiga boradi deb uni birga elib ketishining sababini aytgandan keyin Salma uning ruxsat qildi. Şunun bilan mutallab qerindishi Hashimning kenji o'g'lini to'g'isining keyniga mindirib Makkaga elib kelivdi. Mutallibning keyindan notunish bir o'g'lining borligini ko'rgan Makka aholisi uni mutallib setilib epkagan qul chakar chig'i deb o'ylab mutallibning chakri degan ma'nida Abdumutallib deb chaqirishdi. Mutallib ey Yohannas bu degan qerindishim Hashimning o'g'li. Bovam Abdumanatning pushti. uning ismi shayba deb tunishtirgan bo'lsimi bu nom osonliqcha o'zgarmadi shuningdan e'tiboran shayba tog'isi mutallibning tarbiyasida cho'ng bo'ldi bir mahallidan keyin mutallib yamanning radman degan yerida tuyuqsiz vafot topib ketdi bu chog'da qurayshlar Абду abdumutallib nomi bilan to'nilgan shayba tog'isi mutallibning barliq imtiyozlariga varislik qildi va qavmi jamoat ichida ajdodlari joriy qildirgan barliq yaxshi amallarni texmi yaxshi baja aylab ajdodlari yetamagan inovat va obro'yga erishdi u makka tavasida nopuzliq mo'yim shaxsga aylandi mutalib o'lib ketgandan keyin uning yana bir qarindishi navfal ibn abdumanab abdumutallibga tegishli bo'lgan barliq imtiyozlarni o'z changaliga kirgizib olmoqchi bo'ldi Bu çağda Abdumutallab qeyrindaş qabileler içideki nopuzlu kişilerden yardım sorgan idi. Ula biz tağan bilen senin arandaki işlağı arlaşmayımız deb cevap verdi. Şunun bilen o beni Neccar cemiyetindeki tağalarına mektup yazıp, şiir arkalık ulanın istaşlığını kozgab yardım sordu. Bunun bilen onun anı taraf tağısı Ebu Esed İbni Adi, Medine'den 80 atlıqını başlayıp gelip, Mekke'nin Ebitaq degen yerine düştü. abdumutallib tog'asining oldiga chiqib avval uyga tog'a degan bo'lsimi u yoq alloh bilan qasamki man navfal bilan uchrashmoqchi otdan tushmayman dedi ondin udul kabining oldiga kelib navfalning qishida to'xtadi bu chog'da navfal baytullohning yanada quraysh peshvolari bilan beg'araman o'ltiradi abu asad otdan tushmay turib qilichini pulonishdi baytullohning parvardigori bilan qasamki mabodo san hamshiramning o'g'liga uning barliq huquq imtiyozlarini qaytirib bermaydigan bo'lsang ashu teningni qo'limdagi qilichimga g'ilab qilib olaman dedi bu chog'da navfal darhol qaytirib beradiganligini aytdi abu asad naq maydondagi qurayshlar meteorlarni guvoh qilib qo'yib ondan abdumutallibning manziliga tushdi va u yerda uch kun turib umr qilgandan keyin madinaga qaytdi bu bir qator ishlardan keyin Navfal ibn Abdumanab jamoati bilan Bani Abdu ya'ni Abdumanab jamiyati birlikda Bani Hashim jamiyatiga qarshi ittifoq tuzishdi. Xuzaa qabilasi Bani Najjar qabilasining Abdumutallibga yordam berganligini anglab, Abdumutallib sizlarning pushtonlar bo'lganidek bizning mu pushtimiz. Onunga yordam berishda biz texmo haqliq deyishib, Darun Nadovatga kelib, Bani Hashim jamoati bilan Bani Abdu Bani Navfal cəmiyyətlərinə qarşı ittifaq tuzuşdu. Mana bu ittifaq keyin tilgə ilinğandak Məkkə işğaliyyətinin səbəbi olub qaldı. Abdumutallibga Baytullohga munosabatli mundaq ikki ish udil kelib qaldı. Biri Zamzam quduqining qazilishi, yana biri Pil vaqasining yuz berishi. Abdumutallibga Baytullohga munosabatli mundaq ikki ish udil kelib qaldı. Biri Zamzam qudug'ining qazilishi yana biri fil vaqasining yuz berishi birinchi zamzam qudug'ining qezilishi abdumutallib zamzam qudug'ining o'rnini ko'rsatib va uni qezishga amr qilinib tush ko'rdi shuning bilan u darhol otilinib quduqni qezishga kirishdi quduqni qazgandan keyin uning tegidan jo'rhumlar makkadan chiqib ketishga majburlanganda quduqqa tashlab ko'miyotgan qilich sovut va ikki dona oltin kiyikni qezib oldi Abdumuttalib elqi narsalarni qolab elib, kiyikni eritib Kabiga darvoza so'qtirdi. Qilichni elqi darvozaga giralashma shaklda qeqib qo'ydi va Zamzam suyi bilan hojilarga ustsizlik berishni boshladi. Zamzam quduq bilan suv ta'minlash rasmiy boshlanib edi. Qurayishlar quduqni tang boshqurayli deyishdi. Abdumutallib bu menga xos ish, men unda qilolmayman deb turib oldi. Qurayishlar o'z fikrida ching turdi. oxiri davolashib uni bani asad qabilasidagi bir koinning qishig'i ilib chiqishdi ular tehi qaytmay turib alloh taolo ularga yo'l ustidila bir mo'jiza ko'rsatib abdumutallibning zamzamni yolg'iz boshqarishga haqli ekanligini isbotladi mushu chog'da abdumutallib alloh manga o'n o'g'il farzand ato qilib ular manga yo'lanchi bo'g'dak bo'lsa ularning birini kabining oldida cho'qim qurbonlik qilaman deb va'da qildi ikkinchi fil vaqasi. Uning jarayoni mundaq. Habashiston podshohi Najoshining Yamanda turishlik valisi Abraha Tussabbah arablarning Makka ga hajjiga berayotganligini ko'rib, Sanoga cho'ng bir chirkov soldirdi va arab hojilarini mushu chirkovni tavob qilishga yuzlantirmoqchi bo'ldi. Buni arablarning Kanana qabilasidan bir kishi anglab, kechilab berib chirkovga kirib cho'ng tarat qilib, peshobni chirkovning mikrobiga suvab qo'yib qochib ketdi. Әбрәһә бұны аңлап қаттық дәрғазепті болды вә зор қошын, 60 мін кішілік қошын білін кәбіні еқтіп ташлашқа атланды. Әбрәһә қошындығы 9 яки 10 пилдің әң чоң бір пилға өзі мінді вә тез сүрет білін ілгерліп ақыры Мәккенің сыртыдығы, бояды о қошынны қайтыр әткі селіп, пилланы алдың қысып тізді. Пил азырқы заман оршыдығы танка, бироневек вә бомбардыманчы қысымның ролын ойнайды. va Makkaga bostirib kirishga tayyorlandi. Dushman qo'shini Muzdalifa bilan Minatiga orlig'idagi Vadul Muassarga kelganda Abraha o'ltirgan cho'ngpil yetib oldi. Ular uni qo'polsa, Ka'ba tarafga qarab bir qadam muammaydi. Janub, shimol va yoki sharq tarafga qarasa, o'rnidan dasturib yuguraydi. Ka'ba tarafga qarasa yana yetib oladi. Abraha qo'shini pilla bilan hapilishib turayotgan paytda Allah taolo ularning üstüge to'p to'p qushlarni avatdi qushlar ularga sopol toshlarni tashlab ularni go'yo chaynab etilgan somonda qilyapti bu kuşlar xuddi qorlig'och və sunduqlağı oxşaydı. har bir qush tumshig'ida bir tal ikki putida bir taldın taldan çoğunluğudu ki, iki tal sapal teşini elip gelip ulanın boshlariga tashlashga boshladi Sapal taşla tekkeli kişinin bütün əzaları ləxtə-ləxtə acırab çüşbalak alək Уларның hammasi бер tugashgan bo'lmasdan balki ular qattiq катты патпаракчылыкны кечип йөрүп, һәр кайсы юл эгиздире ва су бойларында топып тишләшкән диелет. Әмма Әбрахага Алла Таала бер хил кесел селеп, шу кесел белән уның өйгә бармаклары ажырып төшкә башлаган. O sanag'i yetib qolganda hamma a'zolaridan ayrilib, hamdala tuxumdan chiqqan cho'jiga o'xshash bo'lib qolgan. Oxiri u ko'kirga yerilib yuragi sangilab o'lgan. Bu chaqda Quraysh xalqi dushman qo'shonining oyoq osti qilinishidan qo'rqib, tog' cho'qqilari va jilg'i jirolarga mukinib olishgan edi. Ular Abraha qo'shonining kutilmagan talafotga yo'liqqanligini uqqandan keyin o'ylariga qaytishdi. Bu vaqa payg'ambar alayhissalatu vassalam tug'ilishdan 50 kun yoki 55 kun ilgari Muharram 1-oyda yuz bergan bo'lib, 571 571-yili ikinci ayının axırları və üçüncü ayının başlarına doğru gəlir. Bu vaqəni Allah Taala'nın öz peyğəmbəri və müqəddəs beytinin kəlgüsü istiqbalı üçün aldın bəgən bişarəti deyişki boladı. Allah Taala Abdülmutəllibə 10 oğul fərzənd ata qıldı. Ola Haris, Zübeyr, Əbu Talib, Abdullah, Həmzə, Əbu Ləhəb, Qaydaq, Miqvam, Sifar və Abbas qatarlıqlar. Üçüncü. Abdullah Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın adısı. Onun anısı Fatime Emr'nin kızı idi. Emri Aiz'nin oğlu, Aiz İmran'ın oğlu, İmran'ın adısı Mahsum Yakza'nın oğlu, Yakza Murra'nın oğlu idi. O Abdümuttalib'nin balları içinde hemmedin çıraylık, oğunluq ve işbet numusluq çoğun boğaşqa Abdümuttalib'e bek yakın turat. Onun Zabih Qurballiq degan nomi bor. Бұның сәвәбі мұндақ. Абдымутәліпнің оғыл пәрзенті онғы етіп, оның кәйінді қатар тұрғыдай болып u О, o'zining burunqi va'da qilgan so'zini uqtirdi ұқтырды. Оғылыр бірдәк, әл хүкімелелла дейшіп, тәғдіргі бойсындығалығыны білдірішті. Шының білән Абдымутәліп оғылырының ісімлікіні іш сораш оқуға езіп, Обәл деген бұтның шайқығы бәді. Шайқ оқланы бір өріп елі qurbonlikni ko'rsatadigan o'q abdullaning nomiga chiqdi shuning bilan abdumutallib qo'liga pichoqni elib abdullani qurbonlik qilish uchun kabi tarafga qarab mandi qurayishlar abdumutallibni to'sdi bo'libmi abdullohning bani mahsum jamiyatidagi ona taraf tog'ilri va bir qo'saq qerindishi abu tolibga qattiq yolurib turib oldi bu chog'da abu tolib undaqdi man va'damni qandoq qilaman degan edi Ola Abdumutallibga Arrafning qishig'i berib, maslahat so'rab beqishni etdi. Abdumutallib Arrafning yeniga kelib ahvolni bayon qilib edi. Arraf uningga Abdulloh bilan 10 to'ga o'tirsida chek tashlab ko'rishni, navodi qurbonlik Abdullohga chiqib qolsa, to'gisidan yana 10 ni qo'shib yoki uning Parvardigori rozi bo'lganga qadar 10 dilni qo'shib chek o'rishni, chek to'giga chiqqanda ondan to'gini qurbonlik qilishni buyurdi. abdumutallib qaytib kelib abdulloh bilan o'n to'gi o'ttirsida chek tashlab ko'ruvdi chek abdullohga chiqib qoldi shuning bilan abdumutallib har qitimda o'n dilli qetib chek o'rishga boshladi ammo chek abdullohga chiqadi oxir o'ninchi qitimda ondan chek to'giga chiqdi abdumutallib darhol hilqi to'gilarni qurbonlik uchun zabiy qildi va uning go'shini odamlargami go'shxo'r hayvonlarga berdi qon deyiti Ko'limi Qurayshlar ichida, balki barliq arab xalqlari ichida shuningdan ilgari faqat 10 to'gili edi. Bu voqeadan keyin 100 to'gi to'lam ilish joriy qilindi. Buni islom dinimiz shu bo'yicha yo'lga qo'ydi. Bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Men ikki qurbonlikning o'g'ildirman. Ya'ni Ismoil alayhissalom bilan otasi Abdullohni demakchi. Abdumutallib bu tavarrik o'g'liga Vahab ibn Abdumanabning qizi Aminani jo'rilik kitaladi. Vahab Abdumanabning o'g'li edi. Abdumanabning otasi Zuhra Kilabning o'g'li edi. Amina shu vaqtda Quraysh qabilalari ichida nasab va hasab ijtimoiy o'rin jihatda eng fozil va isil nasablik ayol edi. Uning otasi Vahab bani Zuhra qabilasining mansab tajidori edi. Abdullah Aminaga o'ylanib uzoq o'tmay otasi Abdumutallib uni Madinaga ochliq elib kelishga avatdi. U shu safarda qazo qildi. Aytishlariga qaraganda abdulla bu qitim Shamgacha borgan va Quraysh karvoni bilan qaytishida Madinaga tushgan. U shu chaqda og'ir kasal bilan o'lib ketgan. Nabg'atul Jadi malisga dafn qilingan. U bu chaqda 25 yoshda bo'lib, payg'ambar alayhisolatu vasallam teg'i tug'ilmagan edi. Bu vaqtda ko'pincha tarixchilar shundoq qaraydi. Әмма яны бәзілерінің сөзіде Абдулла пайғамбар алейхиссалату вассалам туғылып, 2 айдан кейін өліп кеткен deyilеді. Әр алды Абдулланың вапат болғанлығы тоғрысыдки шум хабар Мәккеге жетіп келіп еді. Амина төвәндікі тәсірлік мәрсияны оқыды. Бәтханы қойып бәдің Ашим оғлы Абдулла, әл юртыда ләхәтке кіріп яттың Абдулла. Әжәл чақырып сені, кәммәскі кеттің ғу әжәп, аныла туғмаз, keyin seningdekni Abdulla. Arshingni ko'tirganlar oqshimi qorong'uda. Besim basmoqda liq to'ldi, ani shuncha keng dala. Ko'ringanga o'xshaysan, o'lim ko'ngliga bek qimmat. Keng qo'lliqda tangdossiz, kichik ko'ngil Abdulla. Abdullahdan qolgan mol dunyoning jimisi 5 to'ga, bir necha qo'y va Bazira ismli bir Habash chakar qiz edi. U qizning koniti taxallusi ummu ayman bo'lib u payg'ambar علیه vassalamning kichik vaqtidagi نان bo'lgan edi payg'ambar پیغمبر vassalamning dunyoga kelishi va payg'ambar bo'lishdan ilgirki و yil payg'ambar alayhissalotu vassalamning dunyoga kelishi janobi sarvari olam jahon xalqining kattisi sayyidimiz muhammadin sallallohu alayhi سلم Иран Шахин Нуширван хакимиятінің 40 жылы, Мәккеде юзбәген пил вақасының 1 жылы, Раббиул әввәл 3 айның 9 قزنجکن сәрді د Бәне دیک بنی هاشم dunyoga ko'z ochdi bu oy با آی atoqli diniy o'lima muhammad sulaymon mansur foriy va atoqli و tadqiqotchi mahmud تاکقاتچ محمود پاشالانان milodi 571 میلاد yetmish birinchi yili to'rtinchi oyning yigirmanchi kuni yoki 22 kuniga to'g'ri keladigan. Ibn Saadning rivoyatida payg'ambar alayhisolatu vasallamning onasi mundoq degan. Man u Muhammadni tuqqanda qo'rsig'imdan bir nur chiqqandek tuyuldi. U nur bilan Sham qasrlari yo'rib ketdi. imom ahmad rahimulloh shuningga yaqin yana bir hadisni naql qilgan naql qilinishicha payg'ambar alayhissalotu vassalam tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa orqadan ko'rilgan Иран хан ордысының пешайуынідің 14 көз дерезі түшіп кеткен. Мәжуси атешпересілер ибадат қылуатқан аталмыш мұқаддас от шу кетсе тосаттын өчіп қаған. Сава көлінің әтрапыдығы черкаула өріліп кеткен вә көлінің суы жиміп кеткен. Бұны имам Бәйхақи Рахимулла риваят қылған. Әр алда Пейғамбар алейхиссалату вассалам аман есен тұғылып باوسی عبد مطلب хабар қыланды. abdumutallib intayin xushal bo'lgan holda kelib u payg'ambar alayhissalotu vasallamni kabini ichiga ilib kirdi va kabi ichida allohga duo qildi va shukr sano etib muhammad degan ismni tanlab qo'ydi bu ism payg'ambarlarda yo'q deyarlik edi u arablarning odati bo'yicha yettinchi kuni xatni qildiryapti payg'ambar alayhissalotu vasallamni tunji bo'lib emitgan enik onasi abu lahabning ozodi gardisi dedigi suayba edi u payg'ambar alayhissalotu vassalamni masruq ismlik bir o'g'lini emitadigan suti bilan emitgan uning oldida u payg'ambar alayhissalotu vassalamning tog'isi hamza ibn abdumutallibni emitgan edi payg'ambar alayhissalotu vassalamdan keyin bani mahsum jamiyatidan abu salama ibn abdul saadni emitdi bani asad qabilasida avlodlarining shahar bolalarida ko'rildigan g'ururliq tayyor tapliq illatlardan xoli badini timan at muskullari chang kichigidilla arabcha tili pishiq cho'ng bo'lishi uchun bovoqlarga sahrodan inikoni tepib berish arab shahar og'alarining an'anaviy odati edi shunga abdumutallibmu payg'ambar alayhissalotu vassalam uchun enik oni izdidi va uni bani saad qabilasidan bir xotin u halima binti abni zoyibga imtib berishga badi Həlimənin eri Haris ibn Abdul Uzza Əbu Kəbişə deyilən təxəllüs bilən məşhur idi. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın Bəni Saad qəbilisindəki imildaş bir tuqqanlarından Abdullah ibn Haris, Ənsiyə bint Haris, Huzafə yoki Cüzəmə bint Haris və Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın tağısı Haris ibn Abdümutəllibin oğlu Əbu Sufyan ibn Haris qatarlıqlar var. payg'ambar alayhissalotu vassalamning tog'isi hamza ibn abdumutallibmi bani saad qabilasida emitishga berilganda payg'ambar alayhissalotu vassalam halimaning yenitki vaqtida uni bir kuncha emitib bergan shu vajidan hamza roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalamga ikki tarafdan biri abu lahabning dedigi suvayba tarafdan yana biri bani saadlik inik onasi tarafidan emildash keladi Halima payg'ambar alayhissalotu vassalamni emitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barkatlarni ko'rgan. Tuandikilar uning amaliy ko'rganlardir. Ibn Saq rahimullohning aytishicha, Halima buni bayonlarni o'z eg'izi bilan so'zlab bergan. U shu vaqtda emitayotgan bolasini elib eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan huddiga emitadigan bola izlab, o'z yurtlaridan Makka qarab yo'lga chiqibdi. U mundaq deydi: Aşu yili qahatçilik bir yil bo'lgan edi. Biz hamma narsimizdan ayrilgan edik. Bizning birli oq modda eshigimiz bor bo'lib, men ashu eshakka mindim. Bizning yana suv to'shaydigan bir tugimizmi bor edi. Ammo Alloh bilan qasamki, uningdan bir temim sut chiqsa kashki. Quchuqimdagi eliq bolamning ochliq zoridan butun bir kech ko'z yumadik. Na mening ko'ksimdan, na tugining yelinidan bu vaqtning nafsini aram oldirg'idak bir narsa chiqmaydi hammamiz yomg'ir yig'ib yurtimizda ma'murchilik bo'lishini tilaydik man hilqi eshakka minib yo'lga chiqdim nimjon eshikimizning ostiligi hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga putlikashon bo'lgan chig'i ular ba'zida g'udirishib ba'zida oldimizda uzab ketib mang japoda makkaga yetib kelib o'ddiga emitadigan bola izlashga kirishib ketdik man bilan birga kelgan ayollarning hammasi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yetim ko'rib uningdan qochadi sababi hammamiz balaning ota onasidan ko'proq xayrixohlik kelishni kutatdik. shunga biz yetim ekan tul xotin deganning nemaga qurbi yetadi deydiq o'chig'iroq qilib aytganda yetim balalar ancha xush yoqmaydi mandan boshqa hamrohlarimning hammasi birdan buvoqni emitib berishga huddiga ilib quchoqlashib mengashdi faqat malla qoldim qaytish vaqti yiqillab qoldi Шуң мен erimga birlikkagan xotinlar orasida emilishga bola olmay quruq qo'l qaytishdan nomus qilaman azbiroy xudo shunglashqa man berib ashu yetim balani akitaymikin deyman dedim u olsang bo'ladi alloh shu balaning sababi bilan bizga barkat ato qilsa ajab emas dedi shuning bilan man berib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huddiga emitib berishga oldim man u payg'ambar ва vassalomni Onundan başqa höddigi imitadigan bala tapalmağanlığım üçünlə ağan idim. O yana munularni degan. Men uni elib qonalğuğa qaytib kelib quchig'imga elib edim, ko'ksimdan sutlar shuqirab eqishqa boshladi. Shuning bilan u emib qoldi. Arqadan biz birga elib kelgan hilqi o'g'limizmi emdi. Ondan har ikkisi uyquga ketdi. Onun oldida oromimizda uxlayolmagan edik. Men bola emitayotgan paytda erim to'giga qarg'ilib olgan ekan, to'gining yelini esilib etilg'udek bo'lib ketibdi shuning bilan u to'gini seg'ib akeldi er xotin ikkimiz ichib qondiq bu biz uchun makkada eng rohatli uxlagan bir kecha bo'ldi atsi erim manga bilamsan halima sen muborak bir buvoqqa ona bo'libsan dedi man mushundoq bo'g'iti ilohim dedim ondin eshaklarimizga minib yurtimizga ravon bo'ldik man hilqi oqmodiga minib uni tutib o'ltirdim alloh bilan qasamki man ularning hammasidan uzab ketdim hatto safardosh ayollar e halima uzab ketganingni qara bizni o'ylab qo'ysangchi mahalladan minib chiqqan eshiging shumi emasmi deyishyapti man ha shu deydim ular azbroyi xudo ajaba uning eshigi jon kirib qolibdi deyishyapti u mundoq deydi biz yurtimiz bani saatga qaytib kelgandan boshlab qo'ylarimiz yayliqdan qo'shoqlari to'q yelinlar esilgan oldi qaytib keladigan bo'ldi albuki bizning ziminimiz qurg'oqchilik va qachilik eg'ir zimin edi boshqalarning qo'yidan emas hatto to'gisidanmi bir temim sut chiqmayotsa biz qo'ylarimizni seg'ib ichatdik hatto qo'lim qo'shnilar podichilarga hey sizlarni qo'ylarni halimaning o'tloqlar o'tlig'a yaladi o'tlasanglar bo'lmamdi deb topalashgan bo'lsimi kechligi yanala ularning qo'ylari och yelinlar qoqash qaytib keladi bizning qo'ylarimiz qo'shoqlari kerilgan yelinlar eshilgan holda qaytib keladi biz toki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki yoshga to'shib amchakdan ayrilganga qadar alloh taoloning oloyida pazli ehsoniga noil bo'lib keldik u boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lganda qiladi hatto u ikki yoshga to'shmay turibla cho'p cho'ng bola siniga kirib qoldi Шуның белән без аны әмчәктән айырып булгандан кийин Мәккәгә анысының кышыга апырып келдек. Валенки biz uning qishimizda davomli qilib qilishiga to'limi tashna edik shunga biz uning onasiga gap qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni obdarax cho'ng bo'g'icha yenimizda qo'ysangiz man uningga makkaning vabo kesilining tegib qolishidan ansirayman dedim oxir biz uni muhammad alayhissalotu vassalamni qaytirib ilib chiqib ketishga qoyil qildik Mana mushunda qilib payg'ambar alayhisolatu vassalam Bani Saad diyorida turib qoldi. Hatto 4-5 yoshlarga kirib edi. Pushtim tut uning ko'kirga yerilish vaqasi yuz berdi. imom muslim rahimulloh anas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq kelgan payg'ambar alayhissalotu vassalam bir kuni bolalar bilan o'ynayotadida jibril alayhissalom kelib payg'ambar alayhissalotu vassalamni tutqunicha yiqitdi va ko'kirgini yerib yurkini sirtqa oldi ва va uningdan kallak laqti qonlarni chiqirib tashlab etib bu sendiki shaytonning nesivisi edi dedi ondin uni oltin dasqa silib zamzam suvi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga silib yemlivatdi buni ko'rgan balalar payg'ambar alayhissalotu vassalomning iniq onasining qishig'i yugurishib kelib muhammadni birsi o'ltiribyapti deb cho'qirishdi ular uchqandek yugurib kelsa payg'ambar alayhissalotu vassalam allaqachon hushidan кеткен holda ranggiroy samandek sarg'ayib yotadi mushu vaqadan keyin alima payg'ambar alayhissalotu vassalamni kutilmagan hodisaga uchrab qolsa uning onasiga yuzgilanmay qolmay deb ansirab uni makkaga akirib onasiga topshirib berdi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam olti yoshga kirganda onasining tarbiyasida bo'ldi shu kunlarda payg'ambar alayhissalotu vassalamning onasi omina oxiratga safar qilgan mahrum erining ro'yi xotirasi uchun uning yasribdiki tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'lgan edi shunga u yetim o'g'li muhammad alayhissalotu vassalomni va dedigi ummu aymanni birga elib 500 kilometrdek musofani nishonlab yo'lga chiqdi abdumutallibmi bu dili sunuq kelinga mahram bo'lib birga chiqdi Aminaga madinada bir oy turgandan keyin qaytish tayyorlig'i qilib turganda ushtimtut eg'ri kasal tagdi u yo'lga chiqqandan keyin kesilib borgan siri eg'irlab makka bilan madina oralig'idagi abvo degan yerda jon uzdi ko'yimchan bova tarbiyasida abdumutallib ominani abvoga dafn qilib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalamni elib makkaga qaytib keldi uning ko'nglida qalb jarohati qayta yanglangan bu musibatlar navrisiga nisbatan his tashlaq va ich og'ritish tuyg'usi asilab oshmoqda edi Шуңа о оғылларының еш қайсы көрсәтмеген иллығлықны мұшы нәвірсіге көрсәтті va uni peshonasiga putilgan yolg'izlik taqdiriga tashlayotmasdan balki o'z bolalaridan bakirak azizlaydi ibn sham rahimullohu mundoq deydi kabi soyisiga abdumutallibga atab ko'rib selinadi abdumutallib ko'rpiga chiqicha uning o'g'illarining hammasi ko'rpining o'pchorisida o'ltirib turadi Атысыға hurmat бәжә keltirish uchun hech kim uning o'rniga qadam Бұл чағда Пайғамбар әлейхиссалату вассалам хейлі hayli cho'ng bo'lib qolgan bo'lib u алды кейінді ойнақшып kelib көрпіге шықты да, оның тағылары оны атысының көрпістен ерақ қылып өтмекші болады. Бұл чағда bu бұл men bilan білән qo'yinglar alloh bilan білән қылсам ке, оның да чоқым бір қыслат Ondan körpüge çıkıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'nı kuçuğa elip oltırıp, üstü başlarını sılap, onun kışlıkıdan söyünüp gidetti ve onu süyüp yedilaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam 8 yaşı kirip 2 ay 10 gün toşuvidi. Boğusi Abdümutallib Mekke'de alemden ötdi ve can üzüş da. Bu nevrizik onun dadısının kan kırındışı, Ebu Talib'nin kepil buluşunu tavsiye kaldı. Şəfqətlik tağı himayəsidə. Əbu Talib öz qərindişinin oğlunun haqqını həqiqi rəvişdə ada qıldı. Əbu Talib onu öz ballarına qoşub aldı. Bəlkə texi onu öz ballarından mı çarıraq gördü. O, Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamını alaydı hörmətləydi və qədirləydi. O, 40 yaşdan köpürək vaxt Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalamını əzizləb və onun himayə tonunu yepib, başqalar bilan Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam üçün dostlaşıb, va Payg'ambar alayhissalotu vassalam uchun davolashib keldi. Bu ahvol o'z navbatida bayon qilinadi. Ibn Asakir rahimulloh Jalham ibn Arafatadan naql qilgan bir hadisda Jalham ibn Arafata mundaq degan: "Men bir navbat makkaga kelgan edim, u vaqtda makkaliklar intayin qachilik ichida ekan. Bir kuni Qurayshlar ey Abu Talib, vodimizda qurg'oqchilik yuz berib, ahli avlodlarimiz ocharchilikda qoldi. so'tilab bergan bo'lsang deyishdi shuning bilan abu tolib go'yo yomg'irdan keyingi quyoshdek nurani xushchiray bir bolani ilib chiqdi uning atrofida bir qancha bola birga o'ynayotadi abu tolib iliqi o'g'ilni qo'liga ilib dumbisini kabiga chaplab qo'lini egiz ko'tirib allohga iltijo qildi ko'k osmonda bulutning qorisimi ko'rinmaydi birdilla u yoq parcha parcha bulutlar paydo bo'lib yig'ilib qora bulutga o'zgirib havo guldirlab چاقماق chiqib yomg'ir يېغىشقا باشلىدى va بىردەمنىڭ ئىچىدىلا makka ۋادىسى iqim bo'lib oqdi شەھەر قىشلاقلار ھەممىسى ko'klamga aylandi abu tolib tuvandagi so'z bilan bir voqeaga ishorat qilgan edi yuzi oqtur uning barkatidan yog'ar yomg'ir yetimlarning panogohi tullarga bo'lur g'amxo'r payg'ambar alayhissalotu vassalam o'n ikki yoshga kirganda Abu Talib uni Shamg'i tijoratga billa elib chiqib, Bosra degan joygacha opadi. O shaharda Buhayra nomi bilan mashhur Jirjis ismli bir roib bor edi. Ticaret karvoni hiliqi shaharga tushgandan keyin roib karvonning oldiga chiqib kutib oldi. Uningdan ilgari bu roib tala tuzlarga ancha chiqib ketmaydi. U payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'zlarining kitobidagi tunishtirishlarga selishtirib to'nib olgandan keyin uning qo'lini ching turib Bu bala bütün alemnin yetekçisidir. Onu Allah bütün aləmgə rəhmət peyğəmbər qılıb əvətidu, dedi. Ebu Talib bunu kandak bilisen deyip sorgan idi. Rahip, silah davandın aşkandın beri, birmi taş diken kalmayı həmmisi səcdigi baş qoydu. Bundaq mərtibə pəqət peyğəmbərləgilə iltipat qılanadı. Onun üstüge, ben onu kolunun okurek kömürçeginin astıdiki peygamberlik mühürüdün tonu aldım. Bizning kitobimizda ana shundoq tunishtirilgan dedi va Abu Talibdan payg'ambar alayhisolatu vassalomni Shamga obormaslikni, uningga yahudilardan hizib bo'lishni o'tindi. Shuning bilan Abu Talib payg'ambar alayhisolatu vassalomni bir chakirni amroq qilib Makka ga yo'lga silvatdi. Fujjar urushi Payg'ambar alayhisolatu vassalam 15 yoshga kirgan yili Quraysh va Kanana qabilalari bilan Qays e'lon qabilalari o'ttirisida urush portladi. Urushga Quraysh va Kanana tarafidan peshqadam nopuzliq arbob Harb ibn Umayya qo'mondonlik qilgan edi. Atiganlik jangda Qays e'lon taraf ustunlikni egalladi. Чүштікі jangda Quraysh va Kanana taraf Qays e'lon tarafni mutlaq ustunlik bilan mag'lub qildi. Bu қытымқы urushda haram zimini va харам айланың hurmati oyoq асты қылынғашқа Bu urush fujjar, gunohkorlar urushi deb ataldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu urushga qatnashgan va tog'larga o'q raslab bergan edi. Xayriyat uyushmasi. Urush oxirlashgandan keyin shu yili Zulqayda iyida Makka da xayriyat uyushmasi qurildi. Uyushmaga Quraysh qabilalaridan Bani Hashim jamiyati, Bani Mutallib jamiyati va Bani Taym jamiyatlari qatnashdi. uyushmaga a'zo qabila va oymoqlarning boshchilari yuqori martabaga ega nopuzliq arbob abdulloh ibn jadaonning qorosiga yig'ilib mayli makkalik mayli yoqi yurt har bir odam makka tavasida uvolchilik uchirsa a'zo qabilalar hammanglar birdek uvolchilikqa uchirg'uvchi tarafda turib haqni o'z joyiga qaror topqizishga kelishim tuzishni va kuchlik ahd paymon berishdi bu uyushmaga payg'ambar alayhissalotu vassalom qatnashgan u payg'ambarlik sharifiga erishgandan keyinmi abdulloh ibn jadonning qurosida bir uyushmaga qatnashgan edim bu manga nisbatan qizil to'gidimmi kattaroq ish bo'lgan edi hozirmi ana shundoq ishlarga chaqirilsam albatta ovoz qo'shaman degan edi uyushmaning asosiy nishoni hamma odam haqni haq deb ayirmay o'z tarafdorlarini mutlaq qo'llashdek jaholiyatcha asabiy tarafbozlik ideyasiga qorish turishdan iborat edi aytishlar qaraganda bu uyushmaning qurilishiga mutlaq bir ish sabab bo'lgan arablarning zubayda qabilasidan bir kishi makkaga ma'lum miqdorda mol mato akilib qurayshlarning bani sami jamiyatidan os ibn voyil degan kishiga sotgan os ibn voyil hiliqi kishining haqqini bagili unamay kayniga surib qo'ygan shuning bilan u o'zining ittifoqdoshlari bo'lgan abudar mahzum juma sahmi va adi jamaatlardan o'z haqqini elish berishga yordam so'rgan bo'lsimi ularning hech qaysining kori bo'lmagan shunga u makkadagi abul qays teg'iga chiqib butun ovoz bilan to'lab o'zining zulmga uchirganligini mazmun qilib she'r ash'olani o'qig'ili turgan buni zubayr ibn abdumutallib uqib bu odam bilan hech kimning kori bo'lmag'ini nimasi deb shu to'g'riliq yo'l mingib oxiri yuqorqi jamiyatlarning cho'nglarini yig'ib mazkur uyushmani qurishga haydakchilik qilgan ondan uyushma a'zolarining hammasi biraqlab berib As ibn Wild'in heliqi kishining tutib qilingan haqqini ipbagan. Japoliq hayot. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yoshlik davrining dastlabki mazgillarida birak kasb va yoki muqim bir hunar bilan shug'ullangan emas. Biroq uning bolalik davrida Bani Said qabilasida keyincha Makkada bir qancha qirat uchun ijaraga qo'y boqqanligi to'g'risida hadis bor. U 25 yosh kirganda Xadijaning meli bilan billa Shamga tijoratga chiqqan. Ibn Issoh rahimulloh mundaq deydi. Xadija binti Xuayl Makka tavasida yuqori obrog'i ega puldor xotin edi. U tijoratga iboba kishilarni yollab ishiltatdi va sherik tijoratni qiladi. Demasimi, Qurayshlar umumiylik tijorat bilan turmush kechiradigan xalq edi. Bu ayol payg'ambar alayhisolatu vasallamning rostchil, samimi, oq ko'ngil va esil axloqli kishi ekanligini anglab uningga odam avatdi va uning chokiri maysara bilan shamg'i mol achiqib soda setiq qilib kirsa uningga boshqalarga berganda ko'proq haq beradiganligini aytdi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalam bu ayolning taklifini qabul qilib uning maysara ismli chakir bilan nurg'un mol mulklarni ilib tijorat bilan shamg'a chiqib kirdi payg'ambar alayhissalotu vassalam sham safardan qaytib kelib edi Хадича yo'lga саган малларның алдынғы қымметтігі қарғанда бехатар еткізілгенлігіне әм пайдасының мұ көп болғанлығыны көріп, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қайтып қойған чакиры Майсарадан Пайғамбар алейхи салату вассаламның хушбой мижазлік, гүзел ахлақлық, өткір пікірлік, дұрыс сөзлік ва тоғры yo'lliq bo'lishdek olijanob fazilatlarning borligini va uning favqulodda iqtidor egasi ekanligini yo'l bo'yi sezganligini anglab Goya uzundan beri yo'qitib qo'ygan narsasini to'satdan tepib olgandek bir xil shirin xiyolga patdi shunga o ko'nglidagi bu o'yni yaqin do'sti nafisa binni maniga etdi nafisa kelib payg'ambar alayhissalotu vassalamga hadicha bilan turmush qurish to'g'risida gap ochdi payg'ambar alayhissalotu vassalam buningga qo'shildiganligini aytdi va tog'larini xabarlantirdi shuning bilan payg'ambar alayhissalotu vassalamning tog'lari Xadichaning tog'larining yeniga berib xaridorlik qildi. Orqadilla to'y murosimi o'tkazildi. Murosimga Bani Hashim jamiyati va Muzar jamiyati oymiqining kattalari qatnashdi. To'y payg'ambar alayhisolatu vasallam Shamdan qaytib kelib, 2 oydan keyin o'tkazildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam 20 tugini to'yliq mahrga otdi. Bu chaqda Xadicha 40 yoshlar chamasida bo'lib, o'z qavm jamoatining ayollar orasida esil nasab sanaladigan iqtisodiy ahvol va aql parosat jihatda hammadan ustun turadigan ayol edi shuning bilan u payg'ambar alayhissalotu vassalamning tunji nikohiga olgan ayoli bo'lib qoldi va toki hadicha olamdan o'tganga qadar payg'ambar alayhissalotu vassalam uning ustiga yana bir xotin ilib qo'sh nikohliq bo'lmadi payg'ambar alayhissalotu vassalamning bolalarining ibrohimdan boshqasi hadichadan bo'lgan Xadicha payg'ambar alayhissalotu vassalomga dastlab Qosim degan o'g'ilni tug'ib bergan edi. Ondan keyin Zaynab, Ruqiya, Ummu Kulsum, Fatima va Abdullohni tug'ib berdi. Abdulloh Tayyib, Obdan Balan va Tohir Pokiz deb ataladi. o'g'illarning hammasi kichik vaqtida o'lib ketgan. Ammo qiz farzandlari islom davriga musharraf bo'lgan va musulmon bo'lgan bo'lib, boshqa musulmonlar bilan birga hijrat qilgan. Әпсіз ұланың әммісі Пайғамбар әлейхиссалату вәссаламның аят вақтыдылы әлемден өткен. Фақат Фатимәлі Пайғамбар әлейхиссалату вәссалам әлемден өтіп 6 айдан кейін вапат болған. Давамы бар.